insobanuro y'ijambo ry'imana insobanuro y'ijambo ry'imana kuri radiyo isanganiro abantu n'abandi hakaba mbere n'andi masezerano ashobora kuba hagati ya shetani n'abantu rero ico birivuga birivuga mu imana ico yifuza ko abantu boba n'ico izobagirira nicyo no boyikorera muri iyi si mwivyo imana yifuza yuko yokorera abantu ndetse abantu bakayikorera nk'ibiki dukiye kuraba nko mu ijambo ry'imana ukiye kuraba mu gitabo c'itanguriro igice cya cumi na kabiri imana ihamagara burabu yamubwiye ngo mu gihugu c'iwanyu no mu muryango w'iwanyu no mu nzu yasoze nkwereke aho uzoje yari imurungitse kugira ngo agende akore igikorwa cayo abantu bayizere kubera aburahamu abantu ibyo rero icy'imana isezerano rya mbere dusezeraniye twebwe abantu n'ubugingo butazoshera kuko muri eh, yohana gatatu mirongo cumi na gatandatu haravuga ngo kubw'urukundo imana yakunze abari mu isi ngo niko rwatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ngo azoronke ubugingo butazoshera mu cy'imana yadusezeraniye kuba yizeye ni ukudapfa rubi no kuronka ubugingo butazoshira buhoraho inyuma yiwe hanyuma kandi natwe turi ngaha kuri iyi si hari ibyidutuma kuba idutuma kuba umuco muri matayo gatanu mirongo cumi na gatatu mirongo cumi na kane no ku mu isi umuco muho umuntu akorera umuco no mu byo akoreramo no ku kugira ngo na ba bandi bari mu myiza bashobore kubona yuko hariho imana ihindura ibihe Hassan Ntakirutimana umuvugabutumwa wo mu idini rya Islam asigura ko muri isilamu mugabo kandi icyitwa isezerano gitahurika kandi yuko uhoraho imana rugira byose yagiye aratanga amabwirizwa n'amategeko maze uhoraho agasezeranya ba bandi ayahaye yuko hamwe boyashyira mu ngiro bashobora kuzoronka ingaruka nziza mu buzima bwabo bw'isi no mu buzima bwabo bw'ejo aho bukera ariko kandi isezerano kigasobanura kandi yuko mwene adamu patiri jean batiste nijyimbere asigura ko isezerano ari rimwe mu majyambo y'urupfunguruzo rwa bibiliya rero novuga ko iri jambo isezerano cyangwa umuhango ni ijambo novuga nti rihambaye cyane mu nyubako ya bibiliya ni ukuvuga ko bibiliya iri mu majambo burya hariho amajambo novuga ari nk'urufunguruzo rero ni rimwe muri amajambo ameze nk'urufunguruzo kugira ngo ushobore kwinjira muri bibiliya rero ni novuga ko ari ijambo rufunguruzo ku byerekeye urukundo rero iyo tuvuze ngo mu isezerano cyangwa umuhango ni ukuvuga ko uwo yabigusezeraniye ijambo akubwiye aramenyesha n'ijambo kandi bigaca bijyana n'uko atanga icemeza harimo icemeza y'uko icyakwemereye kugabira uzokironka rero araheza agatanga ikintu cyo kwemeza y'uko uzokironka novuga rero nko muri mu bwuzure bwa kera ahanini rishimikiye ku no kwita ubuhanuzi ni ijambo ritamenyerewe mu kirundi hari ahantu usanga bavuga ngo ni ubuvugishwa ariko jewe nshimye gukoresha iryo jambo kuko niryo dukoresha ubuhanuzi ni ukuvuga n'umuntu imana icako kandi mugabo hariho abahanuzi b'ibinyoma abahanuzi b'ibinyoma n'abahanura batabibwiwe n'Imana kandi bakahanura ibitari byo ariko umuhanuzi w'ukuri ni ukuvuga uyu muhanuzi w'ukuri niwe aheza rero agashikiriza uwo muntu iryo sezerano turavye turabona nk'uwa mbere novuga ko ari ubwoko muntu bwaronse isezerano aho umuntu wa mbere acumuriye aho umuntu wa mbere acumuriye kuko harabonetse isezerano ni mu gitabo c'amamuko kigabane ca gatatu umurongo wa cumi na gatanu aho yavuze ati umuntu amaze gucumura aravuga ati isezerano ngo hangiye gushira urwango hagati yawe y'umugore n'inzoka ngo hagati y'urubyaro rwiwe n'urubyaro rwawe ngo ruzoguhonyora ku mutwe ngo nawe ngo ukomore ku gitsintsire iyo rero n'umuhango wo kugira gute n'umuhango imana yahaye kuri abo bari bamaze gucumura yabahaye umuhango yarabasezeraniye kumva yuko hariho urubyaro rw'uwo mugore ruzohonyora ku mutwe w'urubyaro rw'inzoka maze ni imihango tubona ni igihe imana yasezerana ko itazosubira gutikiza isi iciye ku myuzure igihe yavuga ati nshizemo ikimenyetso mbere cyerekana yishyiramo ikimenyetso eh, cy'umunywa w'amazi cyerekana yuko imana itazosubira gutikiza isi iciye ku myuzure hanyuma ahandi tubona isezerano muri bibiliya turabona imana isezeranira aburahamu yamusezeraniye ko azoba se w'amakungu menshi nibyo imana yamusezeraniye ngo urubyaro rw'iwe ruzongana n'iki ruzongana n'umusenyi wo ku kiyaga ngo ruzongana n'inyenyeri zo mu kirere hama kandi amusezeranira n'isi azomuha n'itungo azomuha tere mu gifaransa maze rero aha tugenda tubona ko bibiriya yubakiye ku isezerano aho imana nibyo yagira asezerane ko mesiya azoza ngo kugira umuntu amenye ko afitanye isezerano n'imana ngo abanza kumenya icyo yaraganye n'imana n'icyo yizeye bisigurwa na Pasteur Desire Irakoze kugira ngo umuntu amenye ko afise isezerano n'Imana rero ikindi ni ukumenya yuko wewe hari igihe umuntu ashobora kuba yavugaye n'imana yarasenze imana akavuga ati ibi n'ibi n'ibi imana ashaka umfashe ibi bigenda uku imana ikamwishura imana ikamwishura biciye mu ijambo ryayo imana irabikoresha cyane cyane iciye mu ijambo ryayo ijambo ryayo naryo ririhe muri bibiliya hanyuma hanyuma ikashaka kwishura biciye mu ndirimbo abaririmbyi baririmbye ngo rero imana itanga amasezerano rusange ngo kiretse abantu uhoraho yatoranije bisigurwa na hasani ntakirutse imana cyambere cyo gutahura twebwe mu bw'isilamu ntabwo dusanzwe twizera yuko umuntu ashobora kwicarana n'uhoraho imana bigira byose ngo bagiriranire amasezerano aya canke ariya mugabo uhoraho nk'umuremyi wenyine ubwiwe yaratoranije mu bashumba biwe aho yagiye araha amasezerano mugabo kandi ugiye kunaraba usanga yuko imana rubwira byose uhoraho nyirijuru n'isi kuva aho yaremeye isi no kuva aho yaremeye bene adamu yarashoboye gutanga amasezerano ku bantu twafatira hamwe muri rusange hakaba hariho ibyitwa alahadu alahama cyangwa alimitaku alahama maze bose eh, arabashingisha intahe ku bw'imishaha yabo arababaza ati mbega ubwo si jewe mana yanyu by'ukuri maze bose baravuga bati turemanga neza yuko ari wewe mana yacu uhoraho ati ibyo no kugira ngo ntihazihagire umuntu azovuga ku munsi w'imperuka ngo yari yarasamaye ntiyamenye imana yiwe iyo ari yo murumva ko iyi ni indagano uhoraho agiranira n'abantu bose uhoraho yafashe imitima y'abantu bose itarinjira no mu mibiri eh, maze eh, arayimenyesha yuko ari we mana yonyine aranayibaza ati mbega si we mana yanyu iriya mitima yose buriya bugingo bwose eh, buzoba bene adamu ku isi burashingira intahe buti turemera neza yuko ari wewe mana yacu rero iyi ni indagano yuko muri rusange abantu bose eh, bazoronka ubugingo bazogomba kumenya umuremyi wabo imana imwe rudende eh, yo mu ijoro ari nacyo gituma kuri uwo munsi w'umuhero uhoraho azovuga ati alamu ahade irayikumu yabani adama alla shayitani innahu lakum aduwwu mubin wa an yabuduni hadha nicyo gituma kuri uwo munsi w'umuhero uhoraho azobwira abantu ati mbega yemwe bantu ubwo ntitwari twarabasezeraniye ntitwari twarabahaye isezerano mwebwe bene adamu yuko mudakwiye gusenga shetani kubera ko eh, kuri mwebwe shetani ari umwansi akomeye kandi tukabasezeranira yuko mwosenga uhoraho imana jewe jenyine ko iyo kandi ariyo nzira igororotse urumva ko rero iri ni isezerano muri rusange ryahawe bene adamu bose patiri jean batiste nijimbere asigura ko na yezu amaze kuza ku isi yasezeraniye abakirisu ngo ko abazoba batamwihakanye nawe azobemanga imbere y'imana ngo kandi yarasezeraniye abakirisu umutima mweranda hama tubona na Messi yamaze gushika Kristo amaze gushika naho nyene tubona nawe nyene hariho icyo asezerana hari ibyo asezerana atuga yuko bazoba batamwihakanye nawe ngo azoheza abwire gute ngo imbere y'abantu ngo azoheza nawe yemange imbere ya data ngo azokwemanga ko abazi akasezerana kandi ababwira ati aho abandanya atubwira yuko kubera iki kubera babyishe kubera ubuhemu bwabo ariko imana igaheza ikagira butika ikaribananya kuko yavuze ati hariho agasigarira hariho agasigarira kazoboneka ibyo tubisanga muri izayi atagasigari hazokwama harimo agasigarira gatuma rya sezerano ritazimangana rya sezerano riheza rikaranguka rero muri make novuga yuko mwumviriza ni radiyo isanganiro turi mu kiganiro insobanuro y'ijambo ry'imana aho turi ko tuganira ku isezerano ry'imana abariko baradufasha gutegera ikigo cuno munsi ni pasteur Desire Irakoze arangurira ubutumwa muri diyoseze nkuru ya i Bujumbura Patiri Jean Baptiste Nijimbere arongoye ibiro by'inyigisho nkomeza kwemera na liturgia muri diyoseze nkuru ya Bujumbura hamwe na hasani ntakirutimana umuvugabutumwa mu idini rya isilamu mw'ijwi mwumva Etienne irakiza ngo umuntu yorindira isezerano mu gihe azi neza ko afitanye isezerano n'imana ngo kuko aburahamu yarindiriye isezerano kuko yari yivuganiye n'imana ngo kandi isezerano rishika igihe cyaryo kigeze ubwiwe nyine iramwibwirira iramuha n'andi masezerano kuko yambwiye ko izomugwiza uko azongana n'umusenyi wo mu kiyaga ko azongana uruvyaro rw'uruzungana n'inyenyeri zo ku ijuru ivyo byose aburahamu yarabirindiriye yarazi ko bizoca muri sare umugore wiwe yari yiteze kuzobyara nk'abandi bose ariko haraheze tubona yafise imyaka mirongo irindwi n'itanu tuza kubona abyara nyuma y'imyaka mirongo ibiri n'itanu atari n'ibyizigiro bagifise barataye ibyizigiro baragenda kurondera ibindi byara hanze ibibazo birebire n'ubu bihanze n'isi mu bizera mbe n'abatizera rero kugira ngo umenye ko isezerano rishika ryari rishikira igihe caryo no kurinda igihe caryo kigeze igihe caryo igihe naco c'imana kitandukanye n'igihe c'iwacu twebwe gihe duharuye imyaka twe dufise mugabo imyaka ufise siyo imana iharura kuko ujya mugira atubwira ngo imbere y'imana imyaka igihumbi ingana n'umunsi umwe umusoda wo hejuru rero agacepa muri amasengesho avuye muri amasengesho yiteze umusirikare umusirikare w'urwego hejuru aho nyumvirize neza rero agaca agenda agaca yitega abantu b'abasirikare bazaza kumuresha abasirikare bazoza kumuresha uh, yimba nivuze ngo baguhe umusoda w'umugore rwo hejuru ni ukuvuga ngo eh, umusoda wayo umusoda w'imana ni umuntu wese ayigororoke ari muri minisiteri itandukanye aho hose nimba umukozi w'imana mu isengero nimba ari mu yindi minisiteri itandukanye yose ayuba uwo ni bubone ko ari umusoda wayo hanyuma wa mwigeme rero akazoca abona abantu baza kumuresha baje kumuresha akavuga ati oya usiwe nagende ntaho ciyo jewe imana mbwiye ko umusoda wo rwo hejuru ashobora kuba yiteze aba ofisiye eh, b'amagara atandukanye arashobora kuba atari imana yarabeshe ubu imana yabeshe jewe si byo narindiriye umusodo w'urwego hejuru none ndashaje mwagumanye isezerano isezerano ry'imana yashika mu gihe cyaje abigiye gusezerana ucumvuta imbigira nsezerano iki ugasigaza umuvugabutumwa Hassan Ntakirutimana asigura ko Imana itanze isezerano rishika atamwanya munini uhaciye urumva ngo iryo ni isezerano yavuze ati وإذ قالت امرأة إمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم أتيوم ما أنا ndisezeraniye kubwo kugambukira yuko umwana azovuka mu mbani yanje nzomutanga abe umukozi mukenura w'ingoro y'Imana urumva ko iri ni isezerano isezerano eh, rivuye ku muntu wenyine ubwiwe yisezeraniye imbere y'uhoraho ryaba iriva ku mushumba w'imana rigana uhoraho aho yiyemeza kuzokorera imana iki na kiriya urumva ko kandi rirajyanye eh, n'ukwizera pasteur desire irakoze asigura ko isezerano rifitanye isano no kwizera ngo kuko ukwizera niko gutuma wizera ko isezerano ufitaniye n'imana rizoshika n'isezerano imana iravuga ivuze ukizera ukize wizeye ukabibamwo igihe cyabyo gishyitse kandi mbega uwihuba hariho abantu bagiranira isezerano n'imana nk'uko yarigiraniye na aburahamu bariho amasezerano twaba twayagize ntugira ngo iyo turobanurwa hari amasezerano tugiranira imbere y'imana n'imbere y'ishengero abantu bama bagize amasezerano atandukanye nimba bagiye kubaka hamwe na hasani ntakirutimana umuvugabutumwa mu idini rya isilamu badufashije kuzirikana ikigwa cy'uno munsi ndabashimiye namwebwe mwari muduteze yompi Etienne Manirakiza nabateguriye kino kiganiro ndabikebanuye naho ubutaha mugira amahoro ava ku mana Isobanuro y'ijambo ry'imana